จิตก็ไม่หลงนะในในคนคนเดียวนี่ไม่รู้มันจิตเนี่ยมันสังเกตเรื่องนี้อยู่ ของใครเราเนี่ยจะของใครผู้ปวดเฉพาะก็เราอีกเรารูยเขาเนี่ยเราคิดที่สุด สะกดจิตตัวเองให้ไปสู้ถ้าสมมติว่าเราเราคิดจะไปแล้วแล้วไม่มีสิ่งอื่นแทรกแซงไปไม่จบไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะพาร่างกายไปเดินเขาใครเดินก็รู้และหนาวกับความหมายรู้ว่าตัวเองคือใจเดินไปสองตัวนี้อยู่ด้วยกัน တာကိုယ်မျိုးတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ရဘူး။နော်ဒီမှာတိုင်း ไฝันนะในขณะที่ไม่ฝันเลยตอนหลับแต่เราไม่ได้ตายนะก็มีอยู่ชีวิตยังมีอยู่แต่ชีวิตมีอยู่ในอีกอีกด้านหนึ่งเรียกเป็นตัวสภาวะล้วนๆไม่เป็นเพศหญิงเพศชายแต่ถ้าตื่นขึ้นมาเรารู้สึกจำเองนะกเป็นชายจำชื่อ ั้นเราจะจำได้ เจอแม่เราในสักยาเราทำจานที่โรงเรียนครูเพื่อนคู่รักเป็นจบดสะท้อนให้เรารู้สึกว่าเราเป็นใครทุกคนที่นั่งที่นี้รู้สึกตัวเองใครคนหนึ่งใช่แล้วใครคนหนึ่งนัไม่ดิ้นรนที่จะเป็นอะไรสักสิ่งหนึ่งหรือจะเป็นใครอีกคนหนึ่งที่ดีกว่า мы это был новомузыка Камерой мы Получили у Камерой ちの動画を展開 humano นี้เราแม้มันขังมากเลยเฉพาะแต่ว่านี้ก็ปวดแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ว่าผมปวดเราย้อความรู้สึกนี้กี่ปีมังนั้นเองคอนเซ็ปต์เของตัวเองและสภาวะของตัวเอง คอนเซ็ปต์เกี่ยวบตัวเองเป็นความสุขสำราญขามเอราเซ็น์แต่ทีนี้เราไม่สุขเลยเรามปัญหาตัวเองเราเป็นห่วงตัวเองเรากังวลเกี่ยวกับตัวเองด้วยครับใช่ไหมไม่ใงจเพราะว่าเราเรากังวลเกี่ยวกับตัวเราและเหตุที่เราโมเป็นแบบนี้ก็เพราะเราค้นึงถึงตัวเองเนี่ย なんかなんかあんなところにいるんじゃん。だからね、バンしてくれるのは、なんか、まあ、気に入ってるな。理论と理論が、なんかさ、僕と理論と本当にやってない。 จริงเขาดีไงก็ดีไม่ต้องำมาหากินนี่ก็รับท่านจะไปกรุงเทพท่านบอกดีเขาดีไงก็จะได้จะได้ไปกรุงเทพรีบไปแล้วรถไฟไม่มีที่ท่านบอกว่าดีจะได้กลับวัดท่านเองมันก็ไม่มีปัญหาเลยที่ต้องวันหนึ่ง compreendendo music going and I'm moving. And then from there, I can solve human し皆さん身動きも力やになってくるだと思う人間ここにやっぱりこうときはあの自分の絵になるんですよねแต่เมื่อตกลงแล้วก็ปกครองประเทศชาติได้เข้าใจคำ constitution หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญตัวบทกฎหมายที่ทุกคนรับทราบแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมา จิตนี่มันเป็น constitution ของความคิดคือการคิดหลายต่อหลายซับหลายซ้อนนี่เกิดเป็นแค่เป็นเราจับขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรคือเราคิดว่าเราเป็นอะไรคิดว่าเราล้มหล สังเกตตัวเองไม่มีแต่ตัวสภาวะชีวิตยังอยู่คุณเองนอนมันงินเองนอนแล้วหลับสนิทไม่ฟังแต่ถ้าเราคนร่วมมือเราที่นี่หญิงนี่ชายแต่ถ้าโดยภายในมันไม่มีความรับรู้แต่ยังมีความรับรู้อีก อีกชนิดหนึ่งที่ว่าถ้าแสงแดดส่องอาจจะพลิกกลายพลิกกลาย เืง่อนอนแบบสองมันรับทราบอีกแบบโดยไม่ต้องมีคามเสีปเรื่องความนี้รู้ว่าตัวเรามีสองตัวตัว่หนึ่งเป็นตัวที่เราคิดขึ้น องมันเป็นพิพันธ์ี่ยจะเป็นลักษณะภายนอกนี่เราที่บ่งชี้คุณนะแต่ชีวิตไม่ใช่ฟอร์มผมบอกว่าตัวชีวิตมองไม่เห็นชีวิตมันจะมีสีเขียวสีแดงสีดำและชีวิตมันป็นหญิงไม่เป็นชายด้วยดังนั้นเราเราเราเจริญมาความรู้สึกล้วนๆทุ่นๆ 굉장히재밌는안에재밌을것같아요.재밌을것같고매운것같죠.재밌는안에아닌것같은데.그지원이전문가는팀의연구사실지금지휘는옛날분들이지휘를배우고지금너무나여러번기획 แต่น้ำไม่มีรูปที่เราหลงมันไม่ได้องก็แสดงน้ำมันกลายสภาพได้สองชีวิตเป็นอย่างนั้ดังนั้นก็จับความรู้สึกดูแล้วรู้สึกสดสดได้รู้สึกในแขนขามันเป็นความหน้าที่เองคล้ายๆร่างกายมันสิ่งนอกยกมือเบาแล้วรู้สึก Kur'an'ın คงจับต้องได้จะจินจับต้องไม่ได้ แต่เราบอกว่าจิตไม่มีอะไรเลย มี มีจิตใจหลังที่นั่นยังมีระยะหน้าไม่ได้เลยจะเป็นอะไรเนี่ยมันมองไม่ออกดังนั้นเราต้องมาดูที่ความรู้สึก เพราะว่า แต่ตราไม่มีเลยพอเราไปเป็นศึกษาเป็นกรณีเกินไปเช่นยาหนออันนี้เป็นการศึกษาในกรณีอันนี้เราไปศึกษาทั้งตัวดังนั้นเราจะดูเพ่งจริงจริงนะถ้าเรารู้ตัวเรารู้ทั้งหมดเลยคงทราบดีเหมือนกันใต่ว่าทำมาบ่อยเข้าเดี๋ยวเข้าใจแค่ต้องสุ่มตัวอย่าง พ่อในสุดผมสรุปว่าห้องนี้แบ่งแต่เพราะผมไม่ได้ทำทุกตอนมีรู้ตัวทีละน้อยทีละน้อยที่ไม่หนึ่งมันสลายศูนย์รวมจุดศูนย์กลางคือเราไปดูรวมศูนย์ตลอดมีตัวชั้นผู้ดูและมีสิ่งที่ชั้นมันดูแล้วแทรกซ้อนด้วยความปรารถนา ดำธรรมดาไปสู่คุณโมกติฉันอยากให้สวยกว่านี้เรามักจะเรียกสิ่งนี้ว่ากิเลสแต่เป็นเรื่องธรรมดาห้องนี้แค่ไปหน่อยพอเราพูดแค่ไปหน่อยแสดงมันสัมพันธ์กับมโน Gracias. ここに飛んで หุนอะไรก็ได้แล้ามันไม่ทุกข์บางทีมันหลอกเป็นปีเรื่องประสบการณ์ของเนี่ยหลอกเป็นปีรู้สึกสบายเยือกเย็นอยู่ป่าอยู่ถ้ำเข้าใจเองหลุดค้นแล้วก็ได้เพราะความสุขมันกดความทุกข์นั้นหลงกลง่ายแต่ถ้าปฏิบัติรู้สึกตัวมันหลงกดไม่ได้วมมติผมมีสี่อย่าเกิด นานเพราะว่าลักษณะที่ลิษยาโกรธดีมันเป็นของร้อนมันไม่สนุกผมไม่เชื่อว่ามีใครชอบลิษยาแต่ละคนลิษยาไม่นะในความลิษยานั้นเป็นความคิดเปรียบเทียบแล้วก็ลิษยาเจ้าพระเจ้าหญิงของราชสำนักหนึ่งใดในโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแต่เราเลือกลิษยานาะงเป็นเรื่องร่วมย 才技能、英語、技術は、先生が言うの漢字でもなかった。だから、私はあの、笔、切れ、で、あ、これ ล้วนมีทรัพย์สมบัติมากกว่าในยหลังอินทราลงกรีผาทับความวิสยาความปรับล้วสิ่งนี้ถ้าเราจเจริญปีนี้พอมันเริ่มคิดขึ้นมาเพราะมันจะริษยาเดยไม่คิดไม่ได้ 아무데나 tukar. Det ser ut som det Vi tenker om tannlegekongen. Men da tingene. Da kom Kit, noen bandy, men den var en bjørn. Det ble mye rar. Det er så hvordan jeg gjorde det. ความผู้ดีเราเก็บปักความโกรธรุนแรงยิ่งกว่าผู้ที่ระเบิดทุ่มท่าลงมาอีกก็เป็นได้แล้วถ้าเก็บไม่นานมันดิสทอร์ตพฤติกรรมของเราที่เราไประบายมันอยู่ไปโกรธคนหนึ่งมาระบายออกไม่ได้ก็ไปซัดใส่คนหนึ่งนี่คือควรทำสักสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเราฝึกสติดีๆเพราะมันมันต้องมามันเป็นทุกข์ถึงว่าได้ยินคำหรือได้ยินคำชมนะ Cioè, un premio che ha un TV, non è un meglio. 反正，真真正正发热呢，就等于什么呢？他们上面有个约定的，就等于说，哦，他们就发热，其实等于。 ำงานเราดีสมสรเห็นพี่เริ่มเริ่มไปแต่งตัวโก้ก่อนเริ่มเริ่มไม่ชอบแล้วถ้าไม่ยู่ตรงนี้เดี๋ยวปากมันจะพูดเรื่องมีข่าวว่าร้ายต่างๆหรือเรากลัวเขาเราเราไปจบ